Il-program tal-lum ftaħniħ bil-mużika mill-grupp Amerikan Egypt. Band li ġiet iffurmata North Dakota u kif stajtu tindunaw l-istil tagħhom huwa Doom Stoner. Fil-fatt il-programm tal-lum huwa fuq dak l-istil għandna mistiedna speċjali Amplifier u Naturalment, il-mużika ta' madwar dik il-diskursata, apparti li ser nisimgħu siltiet li nsibu fuq l-album il-ġdid tagħhom, id-debju album li tawna ftit tal-ġranet ilu ser ikun hemm official launch minn hawn ftit tal-ġranet oħra, però dawk għal waqt id-diskursata. Intant, mekk smajna il-silta jew is-siltiet Endless Flight u Black Words li l-grupp Egypt kienu tawna parti mill-album Endless Flight li kien ħareġ fl-erbatax ta' Diċembru tal-2015. U minn North Dakota mmorru South Dakota issa, il-grupp Rifflord u is-silta Old Fashion, Black Magic. Immedjatament wara mbagħad niltaqgħu mal-grupp Hemplifier. Mela dik is-silta li għadna kemm smajna jisima Headless Chicken hija l-intro ta' debju album tal-grupp Amplifier. Jismu The Stoner Side of the Dumu ħareġ nhar it-2 ta' Ġunju. Eh, Mana għandna lil eh, Dino u lil Leli eh, l-two thirds biex ngħidu hekk tal- amplifier ehm, l-bazaz ma setax ikun mana għax naturalment ehm, bħala bniedem li qed doqma xi 27,000 band ehm, bħalissa qiegħed fuq tur fl-Ewropa. Mela, fil-fatt. Sallu l Fil-fatt anka nistgħu ngħiduha wkoll li din u minna u sejbqa' sejjer l-airport għax eh, ħajibda tur ieħor din id-darba il-Ġermanja ma' band oħra. Mustafa Rins. Ara, ara, ara, mux vera, ma tmorrux tmorru s-saqsu dina jol bazaz ma min għed doqqu dan l-axħar. Mux għax ma jidulkom, ximma l-lista twila. Mela. Għal-lista mux daqsik. Inti ma. Nilqakom l-studios tagħna fuq. Fuq Amplifier tkellimna s-sena l-oħra meta konna tellajna l-edit, kontu ħattellaw l-edizzjoni ta' Reefer Fest. Ġifieri l-istorja ta' Amplifier l-ormajja fuq għan-nies, però fl-aħħar għanna il-debju full-length ta' album li ħareġ fuq Electric Valley Records. Tajdunna xi ħaġa fuq dan l-album Bħal kull Stoner album fih l-intro u l-outro, dik dejjem irid tkun hemm, però bħala diski kemm ilkom taħdmu fuqhom? Konna. Fil-verità, ifni, ta' bdejna nirrehersjaw mhux Mal-bażas 2019 bdejna. Eżatt, sa jiena u l-leli konna ġabdejn nġemjaw. Jiena u d-din konna nġemjaw, konna nġemjaw ħafna meta ma nistgħux victims. Bażikament iva. Meta ma stajniex victims konna nżlu nġemjaw. Ta' qabel ma kont mal-martirjum. Għavek kemm ilu ġifieri 2016 17. Naħseb aktar 17-18. 17-18. Imma basikament id-diski li hemm f'dak l-album naħseb waħda minnhom biss li hemm minn ta' dak iż-żmien. Ejja, waħda minn Wheatcraft. Anke għax fil-bidu aħna konna sankunu instrumenti l-bażikament. Eżatt, konna ħansu kunu strumenti mela qabel. Kienu naqla differenti l-affarijiet. Mbagħad għadna forsi nwadbu naqajja tlemmu law u hekk. U għadna let's keep it simple x'għad minna jaqbad jagħmilha. Blajta jien. Però l-leli żamm tradizzjoni tal-membri tal-victims u beda jkanta wkoll. Issa l-victims kollha tkantaw. Ek tiġi? Ek tiġi veru. Jek tista totli li pala Bohemian Rhapsody. Kont kanta. Eh, ma dak li jek tista totli li pala kont inkanta. Eh, miġifieri tmorru tarmaw da xi darba bħala victim su ma jkunx hemm dawl tistgħu toħorġu kapella u Mala, mala, mala. Eh, naħseb waħda mill-iktar mistoqsijiet li um, se tiġu mistoqsija fuq dan l-album, mhux fuq dan fuq dawn id-diski, l-ismijiet minn fejn ġibu. Ma, Headless chicken ġiet smajna tiġi ġal-garax probabli u just headless chicken. Manki jek tiftakar sew konna isu għadna isu għanda l-fil ta' ta' xaħġa tal-vudu. Ejja, dik iva, dik iva. fil-bidu jek. U naf li fil-vudu jużaw mux tiġiġa ma serduq, sa fejn naf. Naħseb dik l-ewwel diska li ktibna mal-bażas fil-verità, bruħo u headless chicken. U bruħo ovvjament ma tmur maħħax kien tisa kważi diska waħda biex Għax eh, headless chicken ħarġet minn bruħo, l-ewwel minna bruħo. Eżatt. Naħseb, Asnaf, xaħġek insomma. Fl-istess ilma. L-ewwel ġem, waħda minn ġem sessions tal-bidu mal-bażas. Eżatt, eżatt. U ħarġet, hekk. Fil-fatt fl-album tkompli jiġifieri. Ej, ej, ej, ej, ej. Id-diski bażikament huma bħala qed nitkellmu bħala song structure u whatever. Just tiġri man. Tipo ġili hemm diski minnhom ktibnihom f'sija u nofs. Eh, għax huma straightforward ovvjament, mhumiex ma tistax tqabbilhom ma' diski tal-victims eżempju, jew ma ta' Legion jew bil-Gvemilġi jew hekk taf kif. Huma diski li huma jam sessions, ġast formum bħala diska, nistilu wek, dak li jirrikjedi, taf kif, it's all about the feel. Jien naħseb li nista' ngħid xi ħaġa bl-istess ħaġa li għal li ta' bażikament bħal ħafna bands diski ħorġu minn jamming sessions. Imma forsi f'bands oħra iktar umbat jitbidlu f'forma ta' diska structure differenti. Aħna nżommu ħafna iktar anke ħabba l-istil, nżommu ħafna iktar li Hija viċin iktar tal-jamming session biex nifhem. Fatti anke f'dal album eżempju kull ma tisma' eh, tisimgħu live fis-sens m'hemmx l-extra layers ta' kitarri, mm, ovvjament mhux stil melodjus jew whatever. Eh, ma kull ħaġa li tinstema bażikament ħad tinstema live U għalek ridna nirrekordewh live u mux. Eh, Eżatt. Dik kienet esperienza vera, vera, vera sabiħa. Minna ħati għaj naqas vergħan esperienza. Jien biex kienet l-ewwel darba li rekordjajt live sa ċertu punt. Jena zgu. Le drums dejjem live sa ċertu punt ma ma fis sirt ngħid li flimkien mal-pija tal-band biex niftem. Kienet esperienza vera sabi. Pija dejjem għamilta waqt meta ġinna fil-rekordajna xi rehearsal biss taf kif waqt rehearsal biex niftehmu. U grazzi. Studio, ġo studio, għatman kien. Kif għadinek, grazzi kbir għan Daniel ġabin noħos vera. Definitely. Levidna, vera bomba. U grazzi l-luk ukoll tal-studio, Corner House. Tal-Corner House. Studios. Le, fil-fat, waħda Studios affarijiet li sabiħ vera kontenti li li ħarġilna dak eh, l-ħoss li ridna, bażikament. Mhm. U biex xira nisimaw bruħo. tal-victims dumu iktar. Ejja, ejja, ejja, vera, vera. Ġili, niddevjaw minn stila l-liħor u. Morru post, victims irnu morru post, victims vera. Jir biex najdu hekk eh, fuq il-mobile xi ħadd minnkom għandu min jaf kemm il-verżjoni ta' Wheatcraft pereżempju. Mm, eh, fuq il-laptop. Fuq il-laptop. Tarmet, il-mobile titrasferixxu. Naħseb nispera li għadhom hemm fil-verità. Għax kont biddilt ma nafx qed tgħid hija. X'issa fl-anniversarju tajjeb toħroġhom alternative takes, take one, take two, kif jagħmlu. Veru, instrumental version. Ah. Anzi, anzi jekk għandek fajl, inkelli kelli balla tapes u tapes tal 120 minutes ġemix nisħaħ minn għal-maniqfu billi Thomas u l-victims Kelli dak ħafna hekk li hemm minnhom bil-kemm jinfti hemm xed jiġi. Amplifier waħda ah, ħaġa waħda biss jonqos. Ħaġa waħda biss jonqos minn amplifier u ma jibitx jagħmilha miegħi li l-bażas jibda jgħid miegħi. Fuq il-mikrofon. Għax jaf jagħmilha ma ma jibitx jagħmilha. Ma vera, parti ċajt kollu li għanna tajjeb ħafna u kollu hija eh, inklita li aħna rridu l-istess ħoss, direzzjoni, għedlu li trid bħala il-mużika kif taqbad tgħid. Eh, jekk ħan iktab rifjew xi ħaġa naf li ħajġobhom sa ċertu punt, taf kif u vice versa jekk il-bażas jaqbad jiġġemmi xi ħaġa mad-din u I join in biex niftehmu. Dem ħajħod xi ħaġa. Dem ħajħod xi ħaġa u huwa stil li Taf kif? Għalik tesplora. Eh, fil-fat naħseb, eh, so t-Italjanna, t-Italjanna għanna l-istess direzzjoni mużikalment, specialment. Għavoli anke per esempio t-iskiġadu maħarira da xej differenti. Xorta Ma xorta umma stil. Xorta eh, stoner dum imma. Eżempju, diski l-daqjina live ġifiri, għavoli ħarira differenti mill-li fl-album. ċorta l-istess direzzjoni li rridu li tal aħna biex niftajem. Ma bina għazjiet on the groove side forsi u. Kultant naqra iktar up tempo. Pa xorta wahda. Le, mux hekk ekku. Ta' nice thing. Parti minn. Ma' varjeta. Parti minn jena jena milt naqra backing fih u kull ġifiri kan. Mala, mala, mala, mala. Minn tix kreditat, għonek. Eh, Is fuq l-album ma nafx għax għadni ma rajt ċildana, ma unek minn tix kreditat fuq il- L-encyclopedia. Iktar, iktar mill backing vocals u humming nagħmel. Xorta, xorta, xorta, xorta. Mela, mistoqsi oħra. Dino u Leli it-tnejn qegħdin victims. It-tnejn qegħdin pilgrimage ukoll. Qegħdin amplifier flimkien meta qegħdin tikkomponu jew diska, diska naturalment l-ewwel ma toħroġ Issa jamming session tista' twaqqagħha kif trid, doom, rock and roll, punk tagħmilha li trid. Flima stadju tgħidu wara dina eh, l-amplifier, dina l-victims. Ma tiġrix essaċ, ta' ma tiġrix, ma tiġrix. Eh, vera ndoqof ħafna proġetti fl-imkien, pero Però eh, kollox fħinu f'waqtu I guess, fis-sens jekk ħan intaqgħu Monday, ħan intaqgħu Monday, ħan rehearsi ħan nagħmlu ġoġa l-amplifier biex niftehmu. Ġifieri immorru ħan nitkellem f'ismi, jiena mmur bil-mindset għal jekk ħan ġemjaw Għalli ma stil ħan ġamjaw, I guess, mm. kif taqbad Mux ekka. Ehm, Skont il-ġurnata l-soltu tkun. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Apparti kif għadna l-ewwel li bdejna aħna meta ma stawx il-victims konna ntaqgħu xorta, ġifieri mhm. dik hija, ma dik letteralment konna morru biex niġġemjaw. joħroġ joħroġ, u ħafna drabi kien joħroġ hekk. Veru, veru. Ġifieri ir-rehearsals tal-amplifier għalhekk għamiltuhom it-tnejn għax slow, it-tnejn kien Eh, it's a good start, it's a slow start. Fil-fatt jiena sa ċertu punt l-istess ħaġa meta meta konna bdejna eh, l-Griffin l-istess ħaġa. Il-Griffin l-istess ħaġa, aħna konna dak iż-żmien kien Fredu kien eh, jaħdem bix-shift, meta ma kienx jiġi Fredu konna ntaqgħu xorta. Mm Għodu nġemjaw kien iħorġu l-offerti tal-Griffin, ġviri u għazinna li namluħ namluħ band, proġett, whatever, taf kif, speċi l-istess ħaġa kien jiġri biex niftehmu. Għal ma jafx il-Griffin hemm recording ta' xi 13 minutek minn SR żball jekk mhux iktar ehm, ta' jamming oh. session ġol garax. Jien għandi, m'għandekx din ġifieri, jien għandi kopja. Jista' jkolli għandi. Kont semmajt li xaħġa darba konna tur ximkien tal-Griffin. Jista' jkun. Kont semmajt fuq l-MP3 tiegħek. Ah, ġiġ diski konna rekordjajna, ma waħda minnhom naf li kienet. Griffin hemm live video wkoll. Ah, għandhom live video ah, YouTube. Aha, dak ta' Dum Xerraj. Dum Xerraj sejja. Tajab dak il-video. Griffin apparti dum xarrajz l-MDM bizda. Eh, Nċpiri ma dum tanċ. La, la semmejtu l-video qabel ma nkomplu fuq dan l-album. Il-video naf li ġa semmejnieħ, video ta' jamming session ta'kom. Sfortunatament mux għadu mux fuq Spotify lanqas. Jien niddejaq nara l-videos fuq YouTube, jien għal-qatla tiegħi. Inti qed tgħid għal-qatla diski li għamlu għal Diski li hemm hemmhekk. Huma live, huma differenti minn fuq l-album naturalment. Hemm ħsieb li jittellgħu wkoll fuq Spotify? Mm, jista' jkun. Għalfej, għatma saċ konna semmejnija għal-band kem speċjalment konna semmejna ma Eh, biex nsemmilek fuq dak, basikament dak għamilnih kien fi żmien il-Covid u hmm. eh, dik waħda bħal kulħadd. Kien żmien fejn konna wasalna biex noħorġu live u eh, tant ridna noħorġu live. Fil-verità ħareġ wara li il-Covid sa ċertu punt. Ija. Imma kien pjanat li nagħmluh waqt il-Covid biex niftehmu, fis-sens meta legalment stajna ntaqgħu biex nifteħ. Ehm, u eh, għamni ħalek pratikament aħna aktar mill-li xej. Isu sforz tant ridna noħorġu live Mux lilu biss anke l-Matthew tal. Matthew Meċiqa, ma Għal-video ta' bruħum. Intant minna ħatana naddu biex nisimaw silta oħra minn dan l-album infakarkom The Stoner Side of the Doom il-grupp Amplifier. Ehm, Nishtiq naddi kumment ehm, pero qabel ma nisimaw din is-silta li eh, ġib l-isem ta' Invocation ehm, din l-intervista saret ftit qabel Il-launch jew meta tħabbar id-dati tal-launch nhar is-16 ta' Ġunju. Il-launch kien ġa mħabbar però madun din l-intervista ser nisimgħu data oħra li sfortunatament l-intervista ħarġet wara din id-data. Ġast kemm nagħmel dan il-kumment, naturalment aħna ser inkomplu bl-intervista wara din is-silta. Il-lyrics fuq xinu man mu ċertu tip ta' mood ta' riffs. Il-mood tal-album fejjieħ dok taf kif għandek eh, xena kult imħatta ma daqxej xena spazjali forsi. Ehm, għanna diska fuq ehm, minn inspirata minn film antik. Eh, the Day the Earth Stood Still. Eżatt. Mela, minn ofti tiħor se ngħidulkom minn fejn tixtruhom ukoll, però bħala line-up jew bħala staff fuq dan l-album, naturalment barra il-membri tal-band, insibu lil Daniel Bezzina bħala recording, mixing u mastering. Nafu lil Daniel, nafu l-bands ma' min idoq, nafu x'bnidemu, Pero kif mortu għandu? Naħseb morna għandu l-ewwel net ta' xridna studio fej kapaċi Indoqqu live. So, eh, l-ewwel studio li ġina f'moħħna kien ta' Luke. Għandu ħafna apparat, għandu ħafna amps minn fejn tażel. U dan jir jaħdem miegħu. Jaħdem ħafna fl-studio ta' Luke, bażikament. So, eh, ħaġġet mm. awtomatikament waħida. Plus ħaġa oħra wkoll naħseb b'xi mod jew ieħor, avolja mhux stil li jħobbu jisma' u li jdoqqu forsi Daniel, eh, però jifmu hmm. daqsxejn jidħol fih l-istil. Ah, anke Anke ħabba l-fat li eh, doqma l-broken eh, design, ovvjament, speċi. Eżatti. Daċċek vicin tal-linja ta' ħanajtek. U delettant tal-gear bħana hmm. ta' vintage gear u dikija xaħġa tela parti importanti fil-ħostana. Ehm, taf kif nużaw ħafna affarijiet. Għanna l-istess wavelength naħseb. Naħseb kif qed jgħid il-lejl, speċi aħna li nirrekordjaw live bħalma bħalma l-ewwel speċi kienet mal-ewwel isa l-ewwel idea tagħna mhux tipu għadna u hija nirrekordjaw live flok passoltu biex niftehmu. Naħseb mal-ewwel. Mal-ewwel suridna dik il-ħaġa. Għax anke ma l-istil immur ħafna li kuna mill-rones tal mm. Konna naqtaw daqxej qalbna x'qatma minni, ovvjament, għabba li minar met L-ewwel darba li għamiltuha, ehm, x'taraw differenzi l-iktar li hemm differenzi ehm, kemm itnej li intom irrekordjajtu ma' band oħra, rrekordjajtu ehm, l-istrument tagħkom u mbagħad ġim miksjat wara. X'tara differenzi, x'tara tajjeb u x'tara ħażin f'din il-ħaġa? Għaddew bit-tajjeb l-ewwel. ħaġa fil-fatt kont sensi ħaġa oħra ma ta' ma li kont ngħidu l-ewwel naħseb li naw kol nagħmluha li nrekordjaw live anki għax Kienet esperjenza l-ewwel waħda kif kif tajt inti. Ġifier dika għenet ukoll isu biex tamam biex differenti kompletament taf kif. Eh, jiena kien se nitkellem jiena ħanajtek eh, ma tantx li li jessaċ affettwat, nix meta nirrekordja ġerment isu ġejn nipprova nagħmlu ftejk waħda anyway. Ġifri, s-ċertu punt l-istess ħaġa bħas soltu għamil. Pero s-soltu ma jkollokx il-band tkun ġol headphones ma tkunx miegħek. Eħe, insomma, ġili ġili rekordjajt ikun ta' toq per esempio f'kamra oħra u ndoqqu flimkien. Eh, eħe, ovvjament bħal anki f'recordings normali oħrajn, eh, titqot attenti tal-ment ma tagħmel ġisbal għax Ġast li ovvjament tipprova kull daqqa tiegħek bleżat eh, iktar mis-solt mill-garax biex niftehmu. Minna ħatija jien ehm, mill-rekord jgħajtu hekk. Ehm, id-differenza li hemm hija waħda. Ehm, meta għandek metronom, l-ewwel ħaġa tiġi deċiża hi it-tempo se jkun. Issa hawn min jgħinlek u irridu 110, hawn min jgħinlek huwa irridu 120 u ssib wieħed ansħab bħali jgħidlek irridu 116. Li ħafna drabi ħadd ma jkun irridu l-116. Ma l-amplifier dik il-ħaġa tiġi awtomatikament naturali waħedha. Iġifieri, ma jkunx hemm momenti fejn ngħidu kiku dil-biċċa maġinajta iktar slow, maġinajta iktar mm. fast, whatever, għax daqqajn live. So, Awtomatikament ħareġ fil-fil tas-soltu, ngħidilha jien, fil-fil li ndoqqu l-garax biha. U naħseb peħe, eħe, għax għaddejt minna kemm il-darba ħaġa li ikun ma metronom biex niftemu li bil-fors li tkun ma ċertu stili bil-fors li t-rekord jomek biex niftemu, speċjalment meta jkunu fast, ta' liġin, anima mortwa, ma jistawx jiġu rekordjati mm. Għanaqs minn ħati għaj naħseb minnix kapaċi namela daf kif, eh, it's very time consuming eh, biex t-prattika u għek eh, u tkun vera tajt. It happens, tiġvi li tħoss, anka mal-victims. Anka ma' victims ġaħdinna, sejna bieċa fast, jew bieċa slow. Fil-fat, taf kif. Kont sanajt speċi saċertu punt il-vantaġġ li u fil-amplifier li diski nifiljawhom mhux għax ben soħra li imma nimxu ħafna aktar mal-fil ta' kif nħossu diskanta tkun biex niftehmu kif qed jgħid il-lejl ġivi. Mal-victim saċertu punt nagħmlu l-istess ħaġa, ma mbagħad meta tiġi biex tirrekordja bil-metrom toqgħod mhm. toqgħod tilab u dik toħodlok ħafna ħafna ħin. Tant naddu għal sil toħra minn dan l-album Mela, naħseb ikkaverjajna l-album, naturalment aħna qegħdin nisimgħu siltiet minn dan l-album ukoll. Forsi l-aħħar mistoqsija fuq il-għala ehm, fuq vajn il-biss. Jena nirringrazzjakom, eh, imma. Għan nitkellem personalment, jena kemm ħriġt ta' album sissa l-ewwel darba li ħriġt fuq vinyl u jiena mm, ġemma l-vinyls bħalma tafnu. Ilu minn dukon żgħir dejjem anke ġifi kontat naqas bdejt indoq dejjem għaċċi darba nixtieq kolli album fuq vinyl, naf li forsi tinsta' ma naqra banali imma ekku. Plus eh, f'dal istil eh, il-market huwa ħafna iktar il-vinyl milli s-CDs. Nkun straight is-CDs qed jinqatgħu naqra żgħira. U personalment sfortunatament ukoll anki bil l-affarijiet eh, bħal Spotify u Bandcamp u hekk. Eh, ġifri, ma l-istil mur ħafna l-ħoss fuq vinyl biex niftemu. Plus il-label li eh, fermajna maħħa vinyl joħorġu, ġifiri ġitna perfetta f'dak lat, xanajtek. personali. U naħseb mhux jien biss għax il-bażazz ukoll li ġemma l-vinyls li jogħġbuh ukoll ġifieri. San ġennuh dak jibda ġiet ġiet eh, again isu eh, naqgħad kollox daqqa u U personalment jiena meta bdejt napproċċa l-labels kont qed nfittex iktar lej anke meta saqsejt saqsejt għal vinyl mhux għal CD biex niftehmu. Issa li kieku ma ġietx tajba u Konna nsibu label li rida fuq CD su bat memx tagħmel tipo, ma dak it-target kien li jkun fuq vinyl. Li jmiss preferibilment. Li jmiss fuq vinyl ukoll. Dependi naħseb mal-lim label u hekk. Mela, ħanduru għal-launch. Eh, ħajkun fl-ewel tal-ulju, eh, ħanduqqu ma ħabib gbar taħan, ovvjament il-Black White, Black White Satellite. 10 eh, euro entrance, Bib jiftaħ fit-8, kulħadd digaraġ naħseb kulħadd jaf fejnu. E, by the way, daħħa jkun l-ewwel album launch tiegħi personalment. Ġifieri ejjew. Let's make it special. Ġifieri dawk il-bands kollha li daqqa. L-ewwel għax e, da Stoner Side of the Doom huwa l-ewwel full length li ħriġ fajti. Eh. Issa dis-sena ħanoħroġ kollox naħseb, għandi fejn, apparti ta' Legion. Naħseb ħanoħroġ kollox apparti ta' Legion dis-sena, minn ċert. Issa naraw. Għanni ma mortu għanna fli. Għanna mortu għanna kont fħiċ tipi maħħom. Dak naf li ħireċ release minna ufti tiħor, suppost. Għanna ma mortu għajwa. Għanna ħorġu release ktar il-qoddim. Ija. U għandek naturalment ma Trista Arkane u koll li eh, se joħroġ iktar tard tal-issa ħirġa single. Eżatt. Se joħroġ iktar tard. Eh, maħna naturalment eh, mumbat nitkelmu mal ma trio issa di darba mbagħad meta joħroġ l-album ta' Tristar Kane. Nistaka minn zid ħaġa biss eh, qed nagħmlu offerta ġast biex eh, kulħadd ikun jaf li. Fuq il-lonċ għadna ma spiċċajniex ġifri kompli. Le, li kont se ngħid ehm, li kif qal li għad 10 euro entrance issa min eh, jixtri l-LP Ma l-entrance, l-entrance basikament tkun 5 minn flok, ġifiri kun nofs prezz u plus li jekk kumbat jixtri whatever t-shirt li għanna, ikun 15 flok 20. Ġifiri franka 5 euros minn t-shirt u 5 euros minn l-entrance. Ovvjament t-shirt wieħed, mux. Ġifiri bażikament jekk tixi t-shirt u l-vinyl tidħol bxejn. Ħadda biex imorru aħna u koll. Se jkun hemm signing session hemmhekk. Għal minn irrit. Għal minn irrit, minn irrit jixxieħ qabel ma joqgħodx jiġri biħ fil Eżatt, waħda minn raġunijiet għalfej għalfej minn hija. Taħon qabel l ma' Devin, naqdu naqa' ma' Devin. U jkun eh, dakinhar jista' jixtri l-entrins ukoll biex niftew, ġifieri l-offerta ħad tkun anke minn ġimgħa qabel. L-istess ħaġa bħalma jkun dakinhar. Differenza li minn ma jridx eh, waqt il-gig waqt jiġi bl-LP Barra dak imbagħad hemm il-special edition li 99% ġa spiċċat mir record label, però min irid jmur ir-record label. Le le sold out dak il sold out. Anki s-sofor minn il-label sold out. Minn għandna biss issa bil-forsi. Ġiviri, kem ħarġu, ta' fun numru kem ħarġu suwet u kem ħarġu. Sofor il-label biħ 220. Black White Satellite semmejnijom, issa nisimaw il-silta tagħhom ukoll minn hawn ftit ieħor. Black White Satellite qegħdin jirrekordjaw però naturalment is-siltiet li għandna huma mm, demo recordings eh, madhom ma ħarġuhomx uffiċjalment aħna malli joħorġuhom bad bħalma stidinna u nistidnu kull band nistidnuhom jiġu sawnek ukoll. U qabel ma ngħaddu biex nisimgħu l-grupp A Black White Satellite nfakkarkom li l-event li semmew kemm Leli u kemm Dino dik li tellgħet ġewwa Kickstart um, signing session biex ngħidula hekk naturalment issa diġà għaddiet um, li kifet ilkom l-intervista saret fis-16 ta' Ġunju u kien għad baqa' ftit żmien dak iż-żmien però ehm, sakemm ġejna biex noħorġu din il-diskursata leħaq għadda l-event. Mela kif edna A Black White Satellite, silta tagħhom irrekordjata live il-garaġ u ehm, ġiet released fuq Bandcamp nhar it-8 ta' frar tal-2019. Jisima Mela, nitkellmu naqra fuq il-futur issa, mhux fuq fuq il-amplifier imma, fuq il-futur. Mela, ehm, le li semmejna li l-anima morta se joħorġu, Tristar Kane ser joħorġu wkoll, xem iktar proġetti li e, Tajliġi, meta jmissom iduqqu? Gik ta' Tajliġi, Naħseb ma nistax ngħid għalissa. Għaret. Min ixtirt. Imma la ma jistax jgħid, ġifiri hemm xi ħaġa pjanata. U le, le, le, distan ħat rawn on stage. Tidu taqraw between the lines ma tgħidulna ġifiri hemm xi ħaġa pjanata, dik tkun sinjal tajjeb ħafna. Ehm, mistoqsija ta' tnejn bħala mill-pilgrimage. Pilgrimage qed naħdmu fuq id-diski ġodda għal-album ġdid li ma nafx eżattament meta jisir ma 99% huwa beginning of next year, ma nafx kux beginning jew ma next year ovvjament. Eh, ma tantu fuq diski ġodda ġifieri. Live għandna Metal Days No, no sorry, Metal Gates, sorry, Metal Gates, Metal Gates ta' Rumanija li huwa l-istess post fejja minna l-ewwel mm. gig. L-ewwel gig ta' barra. Eh, ħanġew doqqu hemmhekk. Eh, il-pija m'għandniex issa. Mm, dak li hemm confirmed, confirmed, confirmed. Għal dissa, no? Li għanna ma l-amplifier għanna. Amplifier hemm il. Għandu autolminator. Autolminator. U minn read, by the way, għanna l-biljetti. U jgħamilna pjaċiri kix jom minn għanna. Għax. Eh, Palma taf għandhom l-istess sistema palma kienet Metal Days skont kemm biħ biljetti kollok slot taħjar biex niftew. U fil-fatt eh, jarġaw jajtulkom drabi oħra huma ehm, jimxu fuq dik is-sistema ta' kemm eh, tbieħ l-istess tickets mela, u mela. hekk ġifieri. Ehm, Ovvjament minn hawn Malta xi diffiċli tbieħ tickets imma Ovvjament. U naħseb diffiċli meta għandek eh, Metal Days ftit wara. Ehm, eh, iva u koll, ma fl-istess sena mill ħaġa li għal ewwel darba li ħajsiru koll, dika. U fl-istess post li kullħat joġbu kull minn mal-emek jaf xie najt. Huwa post vera sabi. Ehm, apparti minnek, ehm, sorry, forse għan semmi, għadna kem daqajna Gent Bri Thank you, Eric. Thank you, Dennis. Għanedek, mux l ewwel esperienza ta' kom barra, t-nejn tlajtu ma' pilgrimage, dino tella ma' l-victims, ġviri mux l ewwel darba, pero ehm, b'dal-ħos differenti, għax kull band li tlajtu bi għadajem ħos differenti kien. Dal-ħos differenti, kif ħassajtu li mortu? Jo kif kif ġejtu mill-qwa? Eh, ħaġa waħda kont disappuntat, ma rridx ta' sessi ċaqalqu minn fuq l-imwejjed. Ma kien kien hemm minn semma li ċaqalqu l-affarijiet u vera, mhux mhux qed nikdu. Kellna vera. Jien minn ħatijaj. Kienet l darba tagħna bħala amplifier l-ewwel ħaġa barra minn Malta. Jien minn ħatijaj ħaġa waħda nista' ngħid. Illum il-ġurnata, eh, għat ma kont bidem neġta ħafna ruħi live u għek, u illum il-ġurnata zjiet u zjiet ma nix natika su neġta ruħi ma tanit on stage. Pero bil-amplifier kont super mega extra relax. Għax, mm, eh, u għastil plug and play, fim titsir riff after riff after riff. U terġa mux kitarra bis titkanta u kol. Jemma. Le ma ta' xejn. Kont tagħmel No, l-darba li kantajt barra minn Malta dik trid ngħidlek. Ej, ej, ej, ej. Iktar kellek għalfejk kont Ma trajt għal-ħaġa. Ma hija eh, ma nafx għalfejn. Le, le, dik vera, naħseb naqra. Jista' jkun xej dana, ġifieri, jista' jkun x'qegħdin ftit ukoll għax qegħdin kret minn nies biss. Ma nix ċer, tipo, ta' jġi għadin ħamsa, victims għadin erba, għana ma' morta għadin ħamsa, ta' jġi sitta għadin, actually. Sitta għedin ta' reġin, ejja. Taf kif, tipo, forsi, ma nafx, ma kien very relax. Per naħseb mux biex nerġan semmi l-istess ħagġa, għajn naħseb tant diski ndoqqom eh, għax nifiljaw. Li dik tagħmel differenza. Ejja, naħseb. Tipo mal benżol noqgħod ħafna iktar attention, mhux għax ma noqgħodx attent imma toqgħod moħħok hekk. Jiena fil-fatt innutajta eh, fuqkom it-tnejn l-iktar. Mux barra minn Malta biss fil-fat. Le, le, anka Malta ġifiri, fuqkom it-tnejn l-iktar, għax il-bazaz dejjem nafu l-relax fuq l-stage. Imma mal-amplifier intom, it-tnejn li intom, relax iktar mill-li meta doqqu ma' band zoħrajn. Specialment l-eli inti fejti jitħlu pilgrimage u anima mortwa, mal-amplifier relax ħafna iktar. L-anima, l-anima diffiċli, eh, l-istin daqxej diffiċli biex doq live. Mm. Ah, u daqxej tekniku, so weħa, zgur mux forsi. Pilgrimage kienet l-ewwel darba daqqit Malta magħhom, aw daqqit in ġenerali magħhom. Forsi għalek konna ah, dana. Però ma kontx eġitat. Le, le, mux eċitat, ma kont eh, tider iktar relax, mal-amplifier tider iktar oh, relax. U oh, ma nafx għal feħx għandi jisġiet komplikazzjonijiet, għandi iktar xen affariet xen qabbat, nusa zew ċemps u għek taf kif, imma vera, vera, sew għettejt. Dik il-verita li maħħom, isni għet l-arma l-garax tipo, tajn mux n-garax id-do, għawa, min taf kif għaw Malta. Imma, eħe, eh, eħe. Jista jkun, jista jkun minn ċert bħala kitarra m'għandix mal-amplifier m'għandix dak il-mument li ngħid f'nofs is-set hemm dik is-section noqgħod daqsxejn iżjed attent mis-soltu. Ma amplifier m'għandix dik l-ħaġa. Ma benżoħ riva. Mm. Ma benżoħ riva, hemm momenti fej naqaf nħed bengja biex nindoq xi ħaġa u nerġa' nkompli, eżempju, taf kif Amplifier ma naħsibx. Eżek, tittaħseb il-ħin kollu 10 seconds, 15 seconds before ma' benz oħra, amplifier. Eh, Inkun autopilot ta' mux le. Ah. Inkun autopilot ma' benzoħ, għax ħabra tkun ta' fid-diski sew, dik. Jek tkun ta' fid-diski ħafna, għaw f'moħħok iġifiri. Ma dik nasab anki li, li tiġri fil-verita. Aha. Ma l-benzoħ li kun ħafna moħni saġja dik il-bicċa u saġja, ma l-amplifier mux daqsik. Għattana. Veru, eh, eh, Ma sinjali għax eh, nerġanajt mux biex nirrepeti l-nifsi, bro, biex l-diski ħarġu minn iktar għax kif nifiljawom biex niftehmu. Jista' jkun, jista' jkun. Indu għom iktar kif ħarġu naturali biex niftehmu, għanajda b'mod kif jgħidha kulħadd. U qabel ma nkomplu fuq il-futur morru naqra lura fil-passat. L-ewwel single li l-grupp Amplifier tagħna Lura l-futur mela, naturalment f'Settembru mbagħad hemm Back to the Future. Back to the Future. Hemm ir-Reefer Fest. Eh, dati tilfixlu għomx ma tal-amplifier ma l-launch amplifier, pra ħanajdu għomkom biex tibbukjaw il-kalendarju, ma jġrilkomx bħali. Mela, għajdu l Mela, eh, River Fest fil-2 September. Naturalment daka di garax u koll, ehm, dan huwa Tielet. Tielet, tielet wieħed, tielet wieħed. Ehm, min jaf, forsi il- qoddim ikonna l-10 edizzjoni u ikun forma ta' festival ikbar. Ehm, Mux li kien. Mux li kien, mux li kien. Mela, qabel nalqu, infakru għan wahda nerġaw il-launch u naturalment min irrit jixtri il-vinyls minn fejn u t-t-shirts u koll, nejdu l-om li jem apparti da t-t-shirt bil-cover tal-album ma nafx baqalkom xaħġa zaħira mill-oħra. Fadlinna ftit, mux ħafna, dok tal-kulur eh, tan nisa bis, fadlinna sizes biex niftemu, Imma l-aħħar li għamilna ta' qabel daw tal-logo black and white biex niftehmu fuq t-shirts iswed jew t-shirts bojot. Fadal xi ħaġa żgħira vera ftit, imma ġifieri. Eh, xtaqt ngħid ħaġa oħra wkoll ma importax li ħajkun available eh, l-LPs u t-shirts tal-cover eh, art minn dakinhar li ħajkonna tal-kickstart. Mhux mm. minn qabel ġifieri għax Minn jom apposta bil-Malti għal-menta marna barra u għal-issa u kull. Pero minn irrit jibbukja dawk tal-logo għax ma tantx baqa jistaw jikkuntatjawhom jgħidulhom ismar farni wieħed dak tal-logo. Umbat tippikjawhom meta tmorru jew kickstart jew dakinhar u tixtru il-vinyl u l-flokki ġdid. Kickstart fl-24 ta' ġunju, ikun s-sibt, u l-album launch, l-official album launch 1st eh, July, ikun s-sibt ukoll mit-8 għal-qoddim, ma sħabna l-Black White. Ekku. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid grazzi kbira ħafna ħafna ħafna ħafna ta' kemm is-sapport jajtuna guys, eh? Għax dal-aħħar sentej klieta ma nafx kemm inna għaddejjin. Vera, vera s-sapport jajtuna. Vera grazzi minn qalb ġifieri. Onestament qatt ma konna qed naħsbu ħajkonna dak il-feedback Daqsek. L-ewwel wieħed inti thank you tal-dejjem tissapporti għandna. Talent tarfu. Però naħseb li intom imlejtu wkoll il-vojt li kien hemm tal-victims dak iż-żmien li ma kontux qed iddoqqu bħala victims, iskom imlejtuh bil-amplifier. Xena differenti. L-istil eh? differenti anka xena, eh, differenti. Però ehm, Naħseb kien hemm bżonn band li ħan tkellem personali, jena jien ħassejt iktar nuqqas tal-Griffin, għax dik il-ħagġa jien dejjem xtaqt namela ħalli l-Griffin daqxie iktar on di doom mm. side mill-amplifier. Nafet nistama banali ma jena dejjem definit il-Griffin iktar Vera, vera. Il-amplifier supposta li teżisti 2019, eżempju, jew 18. Le, 19 meta bdejna, tipo xi sena u nofs qabel ma actually bdejna naħseb. Le, le, vera. Ma ma kenniex ċans, eh, dak iż-żmien ma konna biżi naħseb. Bak eh, qatt ma minnija. Dakku. Għax issa bil-bands kollha l-għandek minn tiġ biżi ġifieri. Għandi ċans ħabiba zajba ċans zajba tal-axħar. Ħabiba tal-axħar ta' ek, daqxej ċans ieħor. Le, pero meta ħriġtu naħseb kontu fil-ħin opportun li joħroġ dak il-ħin. Ejja, mal-mor slot Luciferi. Kienem, kienem. Ija, ma zej. Naħseb inzertajtu zmin tajjeb, għax anka l-kif semmejt inti ħafna band zar li U anka di garax qed jiġbed għat-tendenza ġdida, żgħira. Ija, ija, ija, ija, ija, ija. Jalla nibqaw sejrin hekk. Jalla nibqaw nżommu xena ħajja, gajs, għax eh, eh, eh, minna jiddependi. Minna stess jiddependi. L-attendenza ta' nis mux etnajda għalina biz, ġifiri anke l-benz, għal-giks tal-benz doħra dik dejjem importanti. Fem, il-rifer fista minn kien nessaċ fil-verta kella jkun id-debut pala Amplifier Just Live. U bat għadna ma namlux festival. U minn hemm ħareġ fil-verita kollox ġifieri. Le għadejja tajba u komplok kull sena. Eh. Mela, grazzi guys. Snajdlek ħaġa tal-aħħar waqt il-launch eh, ħajkun għamenti DJ. Li l bisma semmini. Uwija. Tistaw tisimaw hemmek, ma nafux qiegħed fuq platforms oħra. Bandcamp. Fuq Bandcamp ukoll mhm. jista' jinxtara digitally. Speċjalment il-ġimgħa. Ikonna ta' ġimgħa. Ejja, Bandcamp Friday. Bandcamp Friday. Ejja, ġvedi għallem il-Bandcamp Friday. Dal-pis ħajkunu available fuq Bandcamp wara l-album, noġi bazzikament, un-bat. Jek jibqa. il-mużika tal-grupp Witchpiss silta li ġabitna wkoll fit-tmim din l-edizzjoni. Silta jisima How to Travel Lighter u silta li ħanalqu l-programm bija hija meħuda wkoll mill-istess album li tawna fis-7 ta' April u jisima The Hunter and the Game. Sakemm nerġgħu niltaqgħu